Evet, günlerden 19 Şubat 2017 yine bir pazar akşamı yine sizlerin karşısındayız. Ee, Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan e, müzik hayatının izini sürdüğümüz zamanlar değişirkenin 69. programındayız bu akşam. Ben Altuğ Güzeldere. Ben Mahir Ilgaz. Ben de Güven Güzeldere. Tam kadro diyebiliriz bunu. Harika. Ee, evet. Ne yapıyoruz peki bu akşam? 10. albüme geldik. Geldik, gel, geldik hem de çok da tartışmalı bir albüm. Ee, Self Portrait e, ee, aslında bir önce çaldığımız albümde Nashville Skyline'da biraz tartışmalıydı. En azından benim tartışasım geliyordu. Bunu ama zamanında herkes tartışmış. Hatta biraz da yerin dibine de batırılmış. 8 ee, Haziran 1970 tarihinde yayınlanmış olan Self Portrait adlı double albüm. Bob Dylan'ın e, tarihçisi içinde de bakacak olursak e, hatırlayacaksınız kahramanımız ilk albümünü 1962'de 21 yaşındayken çıkartmıştı. Sene 1970'e geldi yani 8 sene geçmiş durumda aradan ve 9 stüdyo albümünün arkasından 10.sunu e, şimdi çıkartıyor. Öz portre kendi portresini mi çizecek acaba diye bir yandan merak ediyoruz. Yaşı da e, 30'a dayanmış durumda neredeyse 29 yaşında. Aynı sene içinde bir albüm daha gelecek 11. albüm New Morning. E, bunun ardından e, onu da çalıyor olacağız. E, fakat Altun da Mahir'in de dediği gibi tartışmalı bir albüm. E, eğer bir öz portre çizme e, denemesi ise e, belki daha da tartışmalı olabilir eleştirmenlerin e, olumsuz bir takım tepkilerini çektiğini geçen haftada söylemiştik. Fakat bu kendini bilmez e, eleştirmenlere sen kimsin ya falan demek üzere altıyla Mahir laflar hazırlamış durumdalar. E, ben sözü onlara bırakacağım. Haşa ne haddimize. <laughs> diye başlayalım. Aklımızdan geçmemişti. Hiç evet. öyle bir şey olmadı. Ee, ancak e, öte yandan sen girizgah yaparken yaşı da gelmiş 30'a dayanmış e, sözü beni biraz e, derinden etkiledi diyeyim. Şey e, Federer'in tenis maçlarını izlerken e, böyle adama hani 35 yaşında artık çok yaşlı falan gibi yorumlar yapılıyor ya. Bu da öyle hani e, 30 yaşına yaklaşmış ve 10 albümü geride bırakmış. İşte kendi jenerasyonunun e, en büyük ikonu haline gelmiş pop de, kültür açısından. De, diyeceğini demiş. Birinden bahsediyoruz. E, çok da yaşlı sayılmaz bence e, bütün bunları yapmış olmak için. Ama hadi yutalım bunu da. Alışacaksın Mahir. Yani bak ileride <laughs> Ee, adam daha 40 yaşında gencecik ya da 50 hiç e, yaşlı sayılmaz falan dediğin günleri de göreceğiz. Ee, ben sana buradan söyleyeyim. <laughs> İyi hadi bakalım. Evet e, albümün değerlendirmelerine aslında biraz albümden belki bahsedelim daha genel olarak. Sonra da eleştirmenler kısmına geçeriz. E, 8 Haziran 1970'te yayınlanıyor albüm. Ve e, Dylan'ın aslında e, Nashville serisinin son albümü denilebilir aslında. Son albüm olmasa da e, o tarzdaki albümlerin sonuncusu diyelim. Böyle daha country, e, country folk tarzında e, müzik yaptı. En azından bir süre için bunların sonuncusu e, o seride. Ve e, uzun süredir birlikte çalıştığı müzisyenler yine var. İşte The Band var, e, Charlie Daniels var, e, Charlie McCoy var müzisyenler arasında self-portrait'te çalan. E, yani müzisyenlere baktığımız zaman epey ciddi önemli müzisyenlerin olduğunu görüyoruz. İşte e, Billy Walker var. E, ciddi bir yayla ekibi var. Johnny Cash'in de e, beraber çalıştığı e, yaylı ekibiyle birlikte çalışmış o dönemde. E, bunları neden söylüyorum? Çünkü ilerleyen yıllarda 84 senesinde yanlış hatırlamıyorsam Rolling Stone dergisine verdiği bir mülakatta Dylan Self Portrait tabii üzerinden e, geçen 15 seneye rağmen o dönemde epey hala eleştiri almaya devam ediyor. E, belki de artık bir şekilde e, kendini temize çıkartmak için veya gerçekten niyeti oydu bilmiyoruz. Ben e, o dönemde e, çok ciddi e, baskı altındaydım, takip altındaydım. Beni e, bir kaide üstüne koyuyorlardı. Bunların hepsinden çok sıkılmıştım. O yüzden öyle elime ne geçtiyse kaydedip piyasaya sürdüm. E, gibisinden bir söylem de bulunuyor. E, evet hayranlarının çok yakın takibinden 60'ların sonu 70'lerin başında Dylan'ın e, çok sıkıldığı doğru. E, hatta e, Chronicles'da yazana ne kadar inanmalıyız bilmiyorum. Yani o da işte kendi şeysi. Otobiyografisi. öz, öz biyografisi. Ee, orada da diyor ki ya o kadar kötü bir şey yapayım ki artık bunlar beni takip etmekten vazgeçsinler. Paçamdan düşsünler. Bir sonraki kimse benden sonra gelecek onun peşine düşsünler filan falan artık bu gündemden düşeyim yok olayım diye. Tabii e, böyle diyen insan bu albüm üstünde 11 ay boyunca mı çalışır? Veya Bu... demin saydığımız müzisyenlerle mi çalışır? Onlara büyük saygısızlık çünkü eğer öyle yaptıysa gerçekten. Evet. Ee, öyle şeyler var ki kaldı ki bir noktada e, bu albümün aldığı ağır eleştirilere rağmen 43 sene sonra Bob Dylan e, Bootleg Series e, Volume 10 Another Self Portrait yani bu self-portrait kayıtlarının elden geçirilmesi, işte e, albüme giremeyen kayıtların veya alternatif kayıtlardan oluşan bir başka albüm sürüyor. Yine self-portrait'in başka bir e, yorumu gibi. E bunu o zaman neden yapsın böyle düşünen biri? E, ya artık hani şakayla pişti yapıyor kendi esprisiyle Hı. veyahut e, gerçekten o dönemde bir şeyler çıkarttığını düşünmüş. Gelelim şimdi eleştiriler kısmına. Tabii ki en meşhuru Grail Marcus'un eleştirisi Rolling Stone'da başlayan. Ee, Nasıl çevireceğiz onu Türkçe'ye? Belki de çevirmeden söylemek lazım. Evet, geçen hafta Güven söyledi bile aslında çevirmemiş haline. What is this shit? Evet. Ee, o, o, oradaki sanki his bana biraz şey gibi geliyor. Şimdi 24 parçalık bir albüm. Ben de işte son 3-4 haftadır bunu belki bir 20 kere falan baştan sona dinledim. Vallahi hani söylenmez ama bitmiyor. Dinleye dinleye. Ee, içinde çok acayip parçalar da var. Yani adam Blue Moon söylüyor mesela. Yani niye, niçin, hakikaten niye bu, bu, bunu hiçbir şekilde anlayamıyorum. Veya Simon and Garfunkel'ın The Boxer'ını son derece sakil bir şekilde se seslendiriyor hani bu, bunlar olmasa bu albüm daha kısaltılsa filan falan daha değerli toplu daha bir konsepte uygun bir şey olur fakat başı sonu nerede olduğu belli olmayan bir şey. Sanki biraz Grail Marcus'un o bu sözü bunu anlatmak istiyormuş gibi de geliyor bana. Öte yandan Village Voice'ta yazan e, Robert Crisco'nun bir yorumu var. O da e, yani en azılı Dylan hayranlarının bile tek oturuşta e, bu dört taraftan oluşan iki plaklık albümün sadece bir tarafını e, dinleyebileceğini maksimum düşünüyorum. Bana kalırsa, bana gelince ben hiç dinlemiyorum. Ben, ben zaten hiç dinlemiyorum. Diyor. Evet. Ee, evet fakat... Yani şaka pardon şaka gibi kötü bir albüm yapayım öyle kötü olsun ki artık kimse beni dinlemez olsun deyip bunu bir de e, iki albümlük 73 dakika 15 saniyelik kallavi bir şekilde e, üretmek e, nasıl bir aklın eseridir? E, ben de ama sizin de pek inanmamış olduğunuz izlenimini e, aldım. Ben de aynı e, izlenimdeyim. Yani Bob Dylan bunu yaparken böyle bir şey düşünmüş olamaz e, kanaatindeyim. Bu daha sonradan uydurulmuş bir kılıf e, gibi geliyor. Zaten Bob Dylan'ın kendisi hakkında söylediği şeylere hemen hiçbir zaman inanmamanın e, birinci kaidemiz olduğunu e, daha önce de tesis etmiştik galiba. Öte yandan tabii eğer öyle yaptıysa ve biz bunu anlamıyorsak bu da normal olabilir. Sonuçta bizim hiçbirimizin e, henüz Nobel ödülümüz falan yok yani. E, belki bize aşan bir e, zihnin ürünüdür diyelim. Ben bunu geçeceğim ve e, şimdi madem e, bu kadar tartışmalı bir albüm biraz benzin dökeyim iyice bu alevlensin tartışma. Ya ben albümü hani 24 parça çok uzun vesaire sevmediğim kısımları var ama çok sevdiğim parçalar da var içinde. Ya ve öyle hani o kadar da kötü bir albüm olarak dinlemiyorum bugün dinlediğim zaman. Evet zaten aslında ilk çıktığı anda herkes korkunç kötü tepkilerle karşılıyor. Daha sonra yıllar geçtikçe bir, biraz bu, bu, bugünden geri dönüp baktığımızda işte deniyor ki bu ilk Amerikan albüm budur İşte filan iyi tarafları da vardır. Biraz bu, bu, bu, bugün o sertlikte değil galiba şeyler, eleştiriler. Hatta Grail Marcus da Another Self Portrait için epey övgü dolu bir eleştiride yazıyor. Yani elden geçirilmiş, yeniden piyasaya sürülmüş alternatif kayıtlardan oluşan albüm için. Peki şimdi e, albümü hiç dinlememiş olan e, seyirciler arasında herhalde gerilim had safhada, heyecan e, nedir bu nasıl bir şey çıkacak filan diye. Radyoya telefonlar e, yağıyor şu anda biz duyuyoruz burada. E, evet isterseniz ilk şarkıyla e, başlayalım böylece e, müziğe de girmiş olalım. E, albümün e, birinci diskinin A yüzünün ilk parçası All the Tired Horses. I'm supposed to get it right and done. Mm. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get in and ride and done. Mm-hmm. On the tired horses in the sun. I'm supposed to get in and ride and done. in the sun. How am I supposed to get? az önce parçadan önce All the Tired Horses e, Self Portrait albümünün açılış parçası. Öncesinde Dylan'ın işte e, bu Self Portrait albümünü biraz hayranlarını şaşırtmak hatta e, klasik anlamda Dylan takipçisi hayranlarından kurtulmak amacıyla yayınladığına dair sözler ettiğini aktarmıştık 1984 senesinde. eğer niyeti oysa gerçekten All the Tired Horses'la epey bir e, çalkantı yaratmış olsa gerek. Çünkü daha önceki Dylan albümlerinden hiçbirinde görmediğimiz tarzda e, işte bir e, iki dizelik sözlerin sürekli tekrar edildiği bir gospel korosu tarafından e, enstrümantal diyebileceğimiz onun dışında bir parça Dylan'ın ne vokali var ne herhangi bir bildiğimiz kadarıyla enstrüman çalıyor. Stüdyo kayıtlarına, notlarına baktığımız zaman e, yok yılın adı. Evet şarkının <clears throat> iki dizesi var. Diyor ki All the tired horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Yani bütün atlar güneşin altında yorgun. Ben şimdi o zaman nasıl bineceğim de gideceğim diye serbest bir çeviri yapmaya çalıştım. Bu burada işte bu güneşin altındaki yorgun atlardan aslında kendisine bir atıf yaptığı ben artık neyim varsa ortaya döktüm bitirdim bir şeyim kalmadı artık ben böyle e, yorgun bir atım mesajı verdiği kimi yorumcularca söyleniliyor. Aynı zamanda e, İndisan güneşin altında o da e, Oxford İngilizce sözlüğü e, güneşin altında olmak her türlü e, sorumluluktan ve yükümlülükten azad olmuş olmak anlamına da geliyor. E, Christopher Ricks, e, Oxford e, Üniversitesi'ndeki bir edebiyat profesörünün iddiası bu yöndeymiş. E, yani bunlar... Bir de üstüne, e, pardon ben de şunu ekleyeyim. How am I supposed to get any writing done? Derken e, writing'i writing gibi de e, okumak mümkün. Yani ben nasıl artık e, başka bir şarkı yazabilirim bu saatten sonra gibi bir yorum da anlaşılan mümkün Belki bu anlamda bir şikayet var ama ben doğrusu şeyi ilginç buluyorum. Yani e, Bob Dylan e, sürekli olarak kendini dinleyenlerle mücadele halinde bir e, müzisyen izlenimi veriyor. Yani e, tepki olarak e, bir sürü şeyi yapmış e, gibi gözüküyor. Bu da aslında çok acayip çünkü e, çok yaratıcı bir adam. E, kendi yolunu çizebilen, çığır açan e, bir kişi. Niye bu kadar e, takıntılı bir e, e sürekli kendisini seven sevmeyen herkese bir cevap verme e, derdinde Doğrusu bu benim için bir muamma. Şimdi orada ben bir not, e, bir parantez açayım. Şimdi Dylan'ın bu aslında e, onu sevenler, sevmeyenler işte veya hayran kitlesiyle ilgili yorum yaptığı e, mülakatlara baktığımız zaman bunların büyük çoğunluğu 1980'lerde verildiğini görüyoruz bu mülakatların. 1980'ler Dylan'ın kariyerinin ciddi anlamda dibe vurduğu seneler. Yani bu self portrait falan dönemi değil. Hakikaten dibe vurduğu seneler. Yani oralara geldiğimizde bahsedeceğiz. Çok iyi işler de çıkartmasına rağmen işte e, Infidels gibi e, 10 yılın başında e, işte 86-88 falan döneminde e, popülarite olarak da dibe vurduğunu aynı zamanda e, yaratıcılık anlamında dibe vurduğunu kendisi de söylüyor. Bir dönemden geçiyor. O döneme denk gelen mülakatlarda böyle açıklamalar çok sık yapıyor. E, o yüzden biraz belki o gözlükle de değerlendirmek lazım. E, yani bir savunmaya geçme durumu olabilir e, veya başka bir şey olabilir. E, ama benim değinmek istediğim nokta ayrı. Benim albümdeki en sevdiğim parça da bu All the Time parçası. Yani hani diğer parçalar çok kötü anlamında değil ama bence hakikaten orijinal bir şey olmuş, e, kayıt olmuş. E, şey üstünde çok analizine de giremedim açıkçası iki dizelik <laughs> şarkı sözlerinin. Hı. Ama dinleniyor. Evet. Ee, programımızın 21. dakikasına geride bıraktık. Henüz tek şarkıyla. Biraz isterseniz hızlanalım arkadaşlar. Tamam. Ee, hızlan. Evet. Ee, şimdi e, Alberta e, No 1 ve Alberta No 2 e, bu geleneksel bir e, İstimbot şarkısını Mississippi ve Ohio nehirlerinin üstünde e, şeyle nehir gemisiyle gezen insanların e, söylediği e, geleneksel bir nehir şarkısını e, Led Belly 1930'larda ve 40'larda e, dört değişik versiyon halinde e, yorumluyor seslendiriyor. Bu, bu da daha sonra Bob Wilson, Burl Ives, Chad Mitchell, Odetta, Doc Watson hatta 1992 yılında Unplugged albümünde Eric Clapton gibi e, önemli isimlerin daha sonra yapacağı yorumların e, kapısını açmış oluyor. Bob Dylan da bu kapıdan bu albümde iki defa geçiyor ve aynı şarkının iki farklı versiyonunu albüme alıyor. Bir de üçüncü versiyon daha var değil mi? O da kısa bir süre önce yayınlandı aslında. Evet yaklaşık 4 yıl önce. Evet. Şimdi e, güven var mı diyeceğin geçelim mi e, parçaya? Yok yalnızca bir önceki şarkının adından e, ilham alarak e, şarkıyı bu kadar beğendiysek e, yorgun atlar zamanı diye biraz daha Akif Burakatlar'dan <laughs> kopya çekerek programın adını bu şekilde de değiştirebilirdik diye düşündüm. Ee, bunun ötesinde fakat e, evet aslında All the Tired Horses'ın bir e, The Earth is a Man grubunun da bir yorumu vardı ama herhalde e, çalmaya vakit e, yetmeyecek. Dolayısıyla ikinci şarkı isterseniz Alberta'ya geçelim. Tamam geçelim o zaman Alberta Number One. Let your hair hang low. Alberta, let your hair hang low. I'll give you more gold than your apron can hold. If you're lonely, let your hair hang low. what's on your mind? Alberta, what's on your mind? You keep me worried, bothered all of the time. Alberta, what's on? Don't you treat me unkind. Alberta, don't you treat me unkind. Oh, my heart is sad, cause I want you so bad. Alberta, don't you treat me unkind. Alberta. Self Portrait Dylan'ın epey e, tartışma yaratan yayınlandığı 1970 senesinde albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Albümün ikinci parçası Alberto Number One isimli kaydı dinledik az önce. E, bu bir geleneksel İstimbot parçası. İşte bu nehirlerde giden hani hep o yandan çarklı içinde e, kumar falan oynanan böyle daha sonra milletin işte kovboyların birbirini vurduğu falan cinsten şeyler vardır ya var mıdır sen bayağı film seyretmişsin bu Tabii, yönde? <laughs> Kötü westernler <laughs> e, benden sorulur. Yoktur tahminen. Her neyse e, onlardan bildiğimiz bir e, parça e, aslında bir geleneksel blues parçası. Şimdi bu yorumda hiç beğenilmemiş yayınlandığı dönemde. işte e, Dylan'ın e, çok sözleri yuttuğu, e, kaydın biraz böyle gevşek bir kayıt olduğu vesaire gibi şeyler söylenmiş gerçekten de hakkını vermek lazım. 2013'te yayınlanan e, Bootleg Series Number 10, e, 10. bootleg kayıtlar ve bu dönemi kapsayan kayıtlarda aslında daha doğrusu bu dönemin kapsadığı kayıtlarda Self Portrait'in e, alternatif kayıtları. Onlara baktığımız zaman Alberta Number 3 var onların arasında. Daha değerli toplu bir kayıt. E, neden tercih edilebileceği anlaşılıyor ama e, hakkında verelim. Bu da kötü değildi bence. Biz belki hani Dylan seviyoruz, Dylan üstüne program yapıyoruz. Ondan dolayı bir e, yakınlığımız olabilir ama e, yani Grail Marcus'un sözlerini hak etmiyor diyebilirim. Evet. Tamam kabul ettik. Mahir e, seni üzeceğiz yani. E, Üzmeyin beni. E, Peki şimdi aslında bu e, şarkıyı Alberta Number One, e, moral Alberta'yı e, bence çok e, hoş bir şekilde yorumlayan bir müzisyene kulak verelim. E, Hadi William Ledbetter ama Ledbelly diye biliniyor. Çok ilginç bir e, kişilik. Hem çok yetenekli bir adam. E, yani 12-50 gitar ustası ama onun yanında e, akordeon, mandolin, piyano, keman, e, ağız mızıkası eline ne geçerse çalıyor. E, Birçok kez hapse düşmüş, başı belaya girmiş bir adam. E, Ledbetter e, soyadından e, kaynaklanmış da olabilir. Lead Belly diye biliniyor kurşun mide. E, ama başka rivayetler de var. E, hapishanedeyken Mesela midesinden e, bıçaklanmış ama ölmemiş bu yüzden olabilir deniyor. Ya da e, işte Amerika güneyinde moonshine denilen illegal olarak yapılan ve e, spiritodan hallice e, bir takım içkileri e, e, son derece büyük e, volümlerde içmeyi becerip buna rağmen midesini bozmayan bir adam olduğu için kurşun mide deniyor. Bir başka rivayetler falan da var. Fakat e, çok damardan diyebileceğimiz türde bir e, yorum. Şimdi isterseniz bir de Led Bellin'in e, icrasıyla dinleyelim o zaman. Alberta bir numara. call him what you want, poor Alberta Judge. Yeah. Oh, Alberto. Oh, Alberto. Will you tell me why did you stay last night? Woman, you didn't come home just a little bit before daylight. Looking out on me beats all I ever seen. You're the brown skin woman. You're the brown skin woman. You'll make a pretty laid Bible down. And a jet black woman'll make a jackrabbit hug her. Alberto, oh Alberto, will you tell me what in the hell you mean? The way you've been, like you've been drinking Benedictine. Oh Alberto, oh Alberto, don't you hear me? calling you. Do you three times seven, know just what you wanna do. Alberta Bir Numara isimli e, parçayı bir de Ledbetter'den William Ledbetter'den dinledik. Bob Dylan'ın Self Portrait albümünde yorumladığı parçalar, geleneksel parçalar arasında yer alıyordu. E, Ledbury de nevi şahsına münhasır tarzıyla yorumlamış. E, epey güzel. Dylan'ın yorumunu kötü yapmıyor tabii bu. E, evet, e, sırada devam ediyoruz e, çalmaya, Self Portrait'e. 24 parçadan oluşan bir albüm 1970 tarihli ve büyük ölçüde yorumlardan e, oluşuyor. Dört tane canlı kayıt var Isle of Wight konserinden. E, şimdi sırada hangi parçamız var? Evet, şimdi bu Alberta bir numaranın bir e, yorumunu daha e, çalalım bir sonraki parçaya geçmeden önce. E, bu şarkının aslında çok güzel yorumları var. Benim en beğendiklerimden bir tanesi Odeta'nın yorumu mesela ama e, daha önce galiba bu programda hiç fırsat olmadı. Doug Watson'dan bir şey çalmak. E, dolayısıyla Doug Watson yorumunu e, çalsak iyi olur diye düşündüm. E, Amerikan e, Bluegrass denilen e, müzik tarzının e, en efsanevi isimlerinden bir tanesi Doug Watson. E, Kuzey Carolina'lı e, Deep Gap diye bir yerde doğmuş e, Kuzey Carolina'lı insanlara e, içinden misin, köyünden misin diye sorarsan köyünden olan bile bu Deep Gap'ı işte böyle daha başında bir yer diye herhalde niteler. Fakat oralarda doğmuş büyümüş ve Amerikan folk geleneğine çok hakim olmuş. Verimli uzun bir hayat sürmüş. Neredeyse 90 yaşına gelene kadar e, 7 tane Grammy ödülü kazanmış. Ayrıca Grammy e, hayat boyu başarı e, ödülüne layık görülmüş. Önemli bir e, isim. E, dolayısıyla Doug Watson'ı da e, zamanlar değişirken de e, bir kez seslendirmiş olmak için bu Alberta Number One'ın e, Dylan'dan da Led Belly'den de hayli farklı bir e, yorumunu dinleyelim şimdi. I saw her first on an April morn as she walked through the mist in a field of hay. Her hair lit the world with its golden glow, and the smile on her face burned my heart away. Alberta, let your hair Evet Alberta Number One parçanın bir yorumunda Doc Watson'dan dinledik. Hakikaten harikulade bir yorum idi bu da. Evet Bob Dylan'ın 1970 tarihli epey e, ses getiren e, kötü anlamda özellikle kötü eleştiriler alan Self Portrait albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi e, albümdeki üçüncü parçaya geçmiş bulunduk. Biraz konuşalım. Evet, üçüncü parçanın adı I Forgot More Than You'll Ever Know. Ee, senin hiç bilemeyeceğin kadar çok şeyleri unuttum Türkçesi. Ee, bu akşam tercümeler benden öyle görünüyor. Bu e, Virginia kökenli besteci Cecil A. Null'ın e, yapmış olduğu, bestelemiş olduğu en, en meşhur şarkı. Ee, bunu aslında Skeeter Davis ve Betty Jack Davis ikilisi için iki, iki hanım şarkıcıdan oluşan bir grup e, onlar için yazıyor. 1953'te e, gitarda da e, Chet Atkins olmak üzere kaydediliyor ve Nashville efsanesi. E, Nashville efsanesi e, ve e, şarkı country müzik e, 45'likler listesinde de bir numaraya kadar yükseliyor. E, maalesef bu ikilinin e, tek bir numara olan parçası olmak zorunda. Çünkü Betty Jack Davis kısa bir süre sonra e, bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Böylece ikili bozulmuş oluyor. E, son derece romantik bir parça. Evet, e, dikkatli dinleyicilerimize hatırlayacaktır. Üç program önce bu e, az önce bahsettiğimiz e, yorumu da Nashville özel programımızda Dylan'ın Nashville dönemine giriş yaparken dinlemiştik. Evet şimdi e, Self Portrait'te bir de Dylan'ın yorumuyla dinleyelim o zaman. I forgot more than you'll ever know. I've forgotten more than you ever know. about who You think you know the smile on her lips, the thrill and the touch of her fingertips, but I've forgotten more than you ever know about her. You think you'll find a heaven of bliss in each caress, in each tender kiss, but I've forgotten ever know about her? You stole her love from me one day. You didn't care how it hurt me. But you can never steal away. memories of what used to be. You think she's yours to heaven to hold someday. Orbison'dan dinlemedik. Bob Dylan'dan dinledik fakat sanki Roy Orbison'dan dinliyormuş gibi bir tonda. Bence orada çok şeyli, bilinçli bir Roy Orbison gibi söyleme çabası var. Zaten e, Bob Dylan Chronicles isimli anılarında da Roy, Roy Orbison'ı yere göğe koyamaz. Böyle acayip bir şarkıcıdır işte benzeri yoktur filan diye bence çok bariz bir e, esinlenme var burada. Hayranlık. İleride de zaten Roy Orbison oralara geleceğiz. Grup arkadaşı da oluyor. Traveling Wilburys isimli süper grup döneminde. Evet. evet. O döneme ilişkin anılarımızdan da bireysel bahsederiz yeri geldiğinde. Evet, e, I Forgot More Than You'll Ever Know Dylan yorumuydu. Evet. Çok hani parçaya bir şey kattı mı katmadı mı o ayrı bir tartışma ama e, kötü denir mi onu da artık dinleyenlerin takdirine bırakalım. Ee, Şimdi bu arada iyi mi kötü mü diye sorarken Mahir senin e, e bizim Twitter hesabımıza koymuş olduğunu düşündüğüm bir anket var. E, baktın mı sonuçlarına? Bu yorgun atlar zamanı parçası iyi mi kötü mü diye soruyorsun. E, hayırlar yani kötü değil Demokratler yüzde 86 e, oyla önde e, götürüyor. Evet diyenlere yüzde 14'e göre e, hadi bakalım hayırlı olsun yani anketler falan. Kitleler konuştu. E, benim daha fazla bunun üstüne söyleyecek sözüm yok. Gerçi bu anket daha 23 saat kadar açık kalacakmış. E, böyle evet hayırlı şeyler çok hayırlı olmuyor genelde ama e, bakalım bizimkisi masum bir anket deyip geçelim. Ne var? E, Peki. Ee, peki evet sırada ne var? Sırada e, I Forgot More Than You'll Ever Know'nun e, ilginç bir yorumu var. E, açık radyo dinleyicilerine tanıtmamıza gerek olmayan e, iki müzisyen bir düet yaparak söylüyorlar. E, iki ilginç sevdiğimiz müzisyen birisi Elvis Costello, öbürü Tom Waits. E, şarkının I Forgot More Than You'll Ever Know'nun e, nispeten yakın zamanda yapılmış bir icrasını şimdi Costello Waits ikilisinden dinliyoruz. One more time, direct from Buggies Fijian Lounge, Lake Tahoe. Mr. Tom Waits. And our satellite TV from Tokyo, Mr. Lou Reed. Boxer'la ve Tom Waits'ten dinledik. I Forgot More Than You'll Ever Know isimli söylerken bile parçanın ismini unutturan cinsten uzun isimli bir e, country klasiği e, şeyi standardı diyelim. E, Cecil Nall tarafından ilk olarak yazılmış. Dinleme sebebimiz de Dylan'ın Self Portrait albümünde de bir yorumu yer alıyordu. Farklı yorumları da zaman zaman e, böyle farklı yorumları da farklı yerlerden dinliyoruz. Evet, e, Self Portrait albümüne hızlı bir giriş yaptık. Bu 24 parçalık e, çift plaklık albümün ilk e, 4 şarkısını tamamlamak üzereyiz. Bizim için epey hızlı bir ritim sayılır bu. Şimdi sırada e, bir e, folk klasiği var. İlginç bir hikayesi var aslında bu parçanın. Days of 49 ismini taşıyor. E, müziği Frank Werner tarafından e, kayda alınıyor. İşte unutulmasın diye kayda alınıyor. Daha sonra da meşhur Lomax kardeşler John Allen Lomax tarafından üstüne söz yazılıyor. 1849 Kaliforniya altına hücum e, mu e, ele alan bir şarkı. Bunun bir Dylan e, yorumunu dinleyeceğiz şimdi Self Portrait'ten. Parça hakkında sizlerin söyleyeceği başka bir şey var mı sevgili program arkadaşlarım? Benden Benim yok. Ee, tamam dinleyelim o zaman. Ee, Bob Dylan'ın çok eleştiri almış. Bu eleştirilerinde daha e, haftalarca çalıyor olacağımız için albümü daha detayına gireceğiz önümüzdeki haftalarda. Ee, eleştiri almış olan e, ve çoğunlukla başka müzisyenlerin, başka bestecilerin, e, şarkılarını seslendirdiği Self Portrait albümünü çalıyoruz. Şimdi albümden sıradaki parça Days of 49. people say there goes Tom Moore in the days of 49. In the days of old, in the days of gold, how oftentimes I repine for the days of old when we dug up the gold in the days of 49. they all loved me well. Jolly, saucy crew. A few hard cases I will recall, though they all were brave and true. Whatever the pinch, they never would flinch, they never would fret or whine. My good old they stood the kicks in the days of 49. In the days of old, in the days of gold, how oft times I repine. For the days of old, when we dug up the gold in the days of 49. That was New York, J the butcher's boy, he was always getting tight. And every time that he'd get full, he was spoiling for a fight. Then Jake rampaged against a knife in the hands of old Bob Sign. And over Jake they held awake in the days of 49. In the days of old, in the days of gold, how oftentimes I repine for the days of old when we dug up the gold in the days of 49. Oh. There was Poker Bill, one of the boys who was always in a game. Whether he lost or whether he won, to him it was always the same. He would ante up and draw his cards, and would you go hat for blind? In a game with death, Bill lost his breath in the days of 49. Oh my goodness. In the days of old, in the days of gold, in the day of times I repine. In the days of old, in the days of gold, those were days of 49. Rag Shack Bill from Buffalo, I never will forget. He would roar all day and he'd roar all night, and I guess he's roaring yet. One day he fell in a prospect hole in a roaring bad design. And in that hole he roared out his soul in the days of 49. In the days of old, in the days of gold, how old times I repine. For the days of old, when we dug up the gold in the days of 49. Oh, the comrades all that I've had, there's none that's left to boast and I'm left alone in my misery like some awful wandering ghost. And I pass by from town to town, they call me the rambling sign. There goes Tom Moore above the shore in the days of 49. In the days of old, in the days of gold, how oftentimes I repine. For the days of old when we dug up the gold in the days of 49. days of old, and we dug up the gold. How oft times I repine. In the days of old, in the days of gold, in the days of 49. Evet, Self Portrait Bob Dylan'ın 1970 tarihli albümünden çalmaya devam ediyoruz. Bugün e, dördüncü parçaya kadar gelebildik albümde Days of 49 isimli parçayı dinledik. Geleneksel bir parçaydı. Lomax kardeşlerin meşhur e, müzikologlar sözlerini yazdı. e, hoş bir yorumdu diyelim. Programımızın da sanıyorum sonuna geldik. Evet saatler İstanbul'da 21.57 zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programında e, bir saati daha bitirdik. Stüdyoda Mahir Ilgaz, Altı Güzeldere, ve yörüngeden bağlanan Dan Güven Güzeldere programı canlı olarak sunduk. Ee, 10. stüdyo albümü Self Portrait'in ilk 4 şarkısını böylece arkada bırakmış olarak e, haftaya bu iki disklik albümün kalan şarkılarından e, 3-4 tanesini daha e, çalmak üzere e, size veda edeceğiz. Bize teknik masada önce Selahattin Çolak yardımcı oldu. Daha sonra e, kumandayı Robi Tayer devraldı. İkisine de teşekkür ediyoruz. Bu haftaki program e, destekçimiz Altuok Girl. E, Altuok Gürol'a da çok teşekkür ederek hepinize iyi bir pazar gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. I saw them leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl.